omaggio al eminenta forpassinto. En la monato junio 2010, forpassis en usono grava persono, cae ni ancora ne plenumis citie dignan omagion al si. Ancora estas tempo. Si estas coco la gorilo, quiu impresis la mondon per sia intelligentezzo. Fakte, gorilino. Si mortis ie sia quardexesa vivo iaro, do pli mal iuna ol siai sam speciuloi mesume. Coco famigis pro sia mirinda capablo paruli. Si successis usi circau mil vortoin cae per ili comunici pensoin cae sentoin per la usona gesto lingvo. Sia viv historio estas tre curiosa. Di comencidis en la iaro 1971, ciam si nascidis en zoologia institucio en la urbo San Francisco. Sia patrino rifusis la bebon, set sciencisto en la Universitato de Stanford, Francine Patterson, decidis prisorgi sin. Patterson effektive farigis sia vix patrino, cae in 1976 starigis fondajon gorilo. Si al portis la gorilinon al loco exter la zoologia giardeno, cio causis protestoin flanque de besto protectantai activuloi. Tamen, la relato inter la homo cae la gorilino estigis profundan comprenon pri la pensoi cae emozioi de bestoi. Dum la lastai iaroi, la iama maliuna coco furoris en interreto per filmetoi. Si gainis de sia adopta patrino catidoin, cio, shaine, profunde gioigis shin. Esprimoi de vera amo estis documentitai. Coco farigis ia tut monda ambassadoro de goriloi, qui cetere multe suferis pro homa cruelezzo en Africo cae aliloque. Si clare montris che estas ebla comunico inter spezioi. Goriloi estas la plei grandai primatoi en la naturo, cune cun bonoboi cae cimpanzoi, iliai ancau tre intelligentai cusoi. Ili estas animaloi plei similai alla homoi. La genetica galetso situas inter naudec o cae naudec nau procentoi. Ili vivas en montarei regionoi cae ancau en marcioi ce la mar nivelo en Africo. Plen cresca individuo havas altezon inter cent quardec cae ducent centimetroi, cae la peso povas atingi prescau tricent kilogramoin. Ilia vivo dauras mesume quardec iaroin. Ili iam de longa tempo estas conatai kiel intelligentuloi. Nun onis cias che ili estas emozio plenai. Citiu estas la valoro de coco. Firmigi la ideon che bestoi meritas respecton.